Eta esan bezala, eh, ba, ondarri bira begiratzen dugu, joan den astean aipatu bezala, ondarri udalak portua auzoko, mogikortasuna nolapa ere irauli eta eremu gorriak ezarri bitu hau da autoentzako e, eh, sarbiden mugatuko eremua ditu dituzte. Kalixa silan ezin egotzen entzun genuen, eta esplikatu eh, zigunez, helburua dute, butron pasealekua oinezko izatea soilik eta portua auzoko kaleak bizikletentzako lemixi, eh, eta portua gurutzatzea, ba, debekatu agongo da, bertako bizilagunak ez diren auto gidarientzako. Txomin zagartzatzu, alkateak nabarmendu du ere, mugikortasun mailan partekatua eta teknikariek sakonki aztertua zutela aldaketa hau proba gisa ba, martxan jartzen butena, baina irizpidoiek segituz, bueno, ba, udal gobernuak aurkeztu duen eh, portua uzoko mugikortasuna ustez, eh, hobetzeko Trafikoaren berrantolak eta, meno, ba, kontsultatu gabe indarrean sartuko duela salatu du oposizioko udaltalde nagusiak, eh? Abotxan itzeko, igorren paran, eh, kaixo? Kaixo, egunon koldo eta baita antxete entzule guzti behar, ere. Mm, beno, ba, erabakiak e, ez da bai piztu du, dudari gabe herritarren artean, bai eta komertzianteen artean ere, baina e, udal gobernuak adirazi duena, baino gehiago ere, udal politikoen artean. Ez dakit ez da edo harridura. Ba, ez da bai da, tarri dura. Eh? Benetan eh, ez dugu ulertu. Ez eh, maigaina jarritako proiektua, ez da emanakoa azalpenak berak ere. Egiak erdizka esateak azkenean askotan, bueno, ba, gezur bi jakatzera eramaten gaitu eta kasu honetan horixe bera izan akertatu dena. Mm. E, jeltzalek e, ondarrebiko mugikortasun jasangarriaren planari eiruzur e, egin diotela salatzen duzute, e, zergatik? gabe, bai. E, Zukongia ipatu duzun bezala koldo, e, bueno, mugikortasun maian oinarria duten e, neurri bezala saldu digute portua proiektuko e, ekimen hau. Baina aldiz, bueno, gogoratu nahi dugu mugikortasun maila sortu zela, ba, abotsan hitzeu taldearen proposamen bitartez duela ja urte batzuk eta mai horrek funtzionamendu ba ereduarria izan duela e, urte hauetan zehar, eh ala nola, ba hiri jasangarrirako mugikortasun plana hau batez onartu zen, amaika da izan eta gero, amaika eh, parte hartze prozesu eta parte hartze saio izan eta gero, ba, azkenean, eh, bai eragien, herritarren eta udal talde ezberdinen arteko adostasuna eh, lortu ostean e, ontzat eman zen. Eta hor, bai, egia da, jasotzen direla, zenbait e, ekimen eta hauzo ezberdinetarako e, bueno, ba, proposamen edo. Eta esanten dugunean mugikortasun mailari eta e, hiri jasangarrerako plan horri e, iruzur egiten diola esaten dugu izan ere adibideak baditugulako eta e, adibide horiek izan dira adibidez e, Pitorian Juaristi kalean egindako e, parte hartze prozesua aldaketak egin aurretik edo talaia alaia proiektua ezagu, bueno, e, azaldu izan diguten eta parte hartu izan dugun saioak egin dira, oraindik ez da gauzatu, baina portuko proiektu honetan hain justu egin dutena izan da e, kontrakoa. Kontrakoa egin dute izan ere e, hasi ziren lurrean margoketa batzuk egiten, e, berde kolorez lurra margotuz eta beste eremu batzutan gorriz eta beste eremu batzutan urdinez. Eta gero jarri zituzten seinale, seinaletika batzuk, e, zera, bat, izkutatuta edo tapatutako seinaletika batzuk, eta ondoren eman dute aurkestera proiektua bera. Hau da, EAJ-ko kidek erabaki hartu dute portua proiektuan hori gauzatu nahi dutela, eta inorekin partekatu gabe, hau da, ez da, ez mugikortasun maila elkartu, ez eragileekin ez da bilerarik egin, udal hori proiektuaren azalpena aurkezpena egin zuten egun berean e, egin zita egun. Hau da, e, batzorde hori bukatu aurretik, proiektu aurkezten zegoen zinegotzia, joan egintzen batzordetik, debatean ginelarik, e, rentxaurrekoa ematera ba, zuekin, komunikabideekin. Zan nahi dut, guk ere informaziorik, udaltaldeok informaziorik ere du jaso portua proiektuaren inguruan. tare gehiago izango dut boskatu ere ez dugu egin ahal izan. Zan nahi dut. Gu gure iritzia eman dugu, baino e, batzorde hori informatiboa zela, erabakia hartuta zegoela, eta ez zela boskatuko informatu besterik ez zitzaigula egingo esan zitzaigun. Bueno, guk uste dugu hori iruzurra egitea dela bai mugikortasun mailari eta baita e, iri mugikortasun jasangarrirako planean jasotako funtzionamenduari berari ere, mhm. espirituari berari azken finean. Bai. Beno, ba, eh, alkateak eh, ba, kontarakoa ditzera eman baitu, nola baitere, eh, beno, ba, parte katua izan zela, eta bar, edo zein kasuetan, eh, behin plan hori martxa jarrita, hau da, aldaketak, eh, berak ere, eh, zalantzak eh, eh, pizten ditu, herritarren artean, zuen kasuan, eh, aipatzen buzute, beno, ba, zenbait ordenantzen kontra ere, badijo aztela, eh, hartutako neurriak. Bai, bueno, eben, e, eh, ustaia maieran onartu zen e, modukortasun ordenantza e, udal, udal batzan, e, ezoiko udal batza batean, eta e, usteiako gita behatzen, ez baina oker izan zen udal batza hori, eta, bueno, e, etzen e, adostasun osozko e, erabakia izan, baino, bueno, ba, bertan bai jasotze ziren, e, bueno, ba, portu hau zoan, e, aparkabentu mugatuko neurri batzuk, baina etzen jasotzen ez e, butroi pasealekuko oraingo murrizketa hauek planteatzen dituztenak, ez da hainbat seinaletik abera ere e, planteatzen dituztenak e, martxan jartzea portua proiektuarekin batera. Arrigarria dena da, mugikortasun ordenantza ez dagoela indarrean, gaur egun oraindik ez dutelako naiz eta ustailak hogeita behartzian udal batzan onzateman, ez dute e, daokion boletin ofizalean publikatu ordenantza hori, eta ordan ez dago indarrean. Eta indarrean ez dagoen araudi bati, aldaketak egina izkiote udal gobernutik ja portua proiektua sartze bueno, orkesten dutenean edo sartzen denean indarrean, zeren inkompatible dire horko hainbat seinaletika eta e, onartuta daukagun eta indarrean orain di jarri araudialekin, e, araudiarekin, ordenantzarekin. Hmm. Orduan, e, e uler egiten zaigu nola ustaiean onartzera eramandako e, araudi bat, ja iraian, iraia maierarako ja indargabe edo nola bai geratuko litzaken eta indarrean sartu aurretik ja aldaketak jasan behar izango dituen hori ez da inolaz ere funtzionamentu egoki bat, e, bueno, nik animatu nahiko nituzke ba, e, proiektu berri honekin e, bueno, e, aserre edo e, posik ez dauden behintzat eragile guztiei e, elegiteak aurkestea e, mugikortasun ordenantza e, boletinean publikatzen den momentutik, izan ere, E, ez daukazen zurikan horrelako arau bat udara erdian e, onartzera eraman eta udazken hasieran indarrean sartu aurretik ja aldaketak e, jasan behar izatea arau berdinak hori mm. nora ezean aritzearen ondorio da eta bueno nolabait ere ez daukagu zalantzarik e, adibide garbia da estela herrieragileekin partekatu egin nahi den proiektu hau ba entzun dugulako jas, e, galderak jaso ditugulako eta haserrea nabarmena da herritarren artean ez dutelako esagutzen zer egin nahi Bai, e, Igor, horretaraziko dugu, e, gauza bat dela udalak aplikatzen duena, edo bururaino eramaten duena, baina gero beste bat dela legea, e, butroi pasalekua, e, oinezko entzat soiek izango dela, baina amabi urte bitarteko aurrek, e, espaloitik joan daitezkela, e, bizikletaz, beraz, butroi pasalekutik ere. E, Bozin kasuetan, e, butroen pasalekuaren erabilera publikoa mugatzea, ez duzute zilegia ikusten? Ez da ez dugula zilegia ikusten. Ez duguna da, ulertzen, e, nola den posible esatea teknikoki ezinezkoa dela, txirrindentzako e, tarte berezitu bat egitea butroi pasealekuan, ikusten dugunean e, espazio publikoa den hori, erabilera privatiborako e, nola e, erabiltzen ari den gero eta tartea handiagoan. Esan nahi dut. E, el espazio publiko batean e, terrazak adibidez, tabernen terrazak gero eta tartea handia jaten ari zaizkio espazio publiko horri, eta argudiatzen zaigu aldiz, ezinezkoa dela e, txirrindentzako pasea bide berezitu bat e, bertan egitea. Guk horre hori ez dugu ulertzen, iduritzen zaigu, eta portu hauzoko arrisku nabarmenetako bat ikusten duguna da, eh, bereziki uda honetan bizitutakoaren ondoren, ba, espazio publikoak erabilera privatibotarako e, eh, bueno, ba, nagusitzen ari direla eta jendeak, herritarrek, e, gero eta leku gutxiago daukagula espazio publikotan elkartzeko gune hoietan eta elkartzeko izan ere ez baldin bada terraza edo taberna baten terrazan eserita egoteko ez daukago espazio publikorik edo jaten ari gaituzte espazio publikori eta horren filosofiaren kontrako iritzia dauka botxan itzu da taldeak. Hmm. Guri gustatuko litzai guke, lehen estea espazio publikoa erabilera publikorako. Hmm. Eh, gero, ba, beste ondorietako bada, eh, aipatu dugun bezala, ba, eh, bertako bizilagunak ez diren gidariek ezingo dutela herria portutik gurutzatu, mhm. horrek ere ondorio, beste ondorio batzuk ekarriko bitu. Zalantzarik ez, ez da, bai. bai. Mhm, zalantzarik ez, hemen, e, bueno, planteatu den oinarri honekin, egia da, e, portu auzoko irigune horretatik auto gutxiago pasatzeko helburua izango dela. Hori egia da, eta berez, hori horrela hartuta, ez litzateke txarra izango. Ez litzateke txarra izango, kotxe kopurua murriztuko balitz alde batetik, esportu osoan, baizik eta herri gune osoan, edo beste alde batetik, e, daukagun kotxe bueno, ba, jario erraldo jonekin ondarbian e, portu auzotik nora bideratuko ditugun kotxe guzti horiek. Aspaldi gabiltza e, aldarrikatzen aparkamentu dizuazorioen beharra ondarribian. Irigunera sartu gabe autoek aparkatzeko aukerak izan ditzatela. E, hainbat eta hainbat aldiz ikusi dugu aparkalekuak murrizten ari direla ondarribian eta alternarik alternatibarik ez dugula ez dugula proposatzen. Ka, orain portutik ez, ezin badute ez e, kotxe guzti horiek ez pasa ez aparkatzeko aukerarik izan ere nora joko dute? Ba joko dute portuaren inguruko auzoetara eta horregatik iruditzen zaigu ezinbestekoa zela aurrez ikerketa bate, azterketa bat eta ikerketa bat egitea, esateko, begira, e, donostik aletik, aurrez pasatzen maldi maziren, ekiz ibilgaiu, orain pasako dire, ekiz bideriru ibilgaiu. Eta horrek eragin eukiko du, ba, soro eta inguruko auzoetan, sokoa inguruko auzoetan eta nola e, landuko ditugu eremu hoietan eragindako kalteak. Hau da, leku baten onura beste eremu baterako kalte bilakatuko da. Eta hori da guk uste duguna eh, aurrez planteatu behartzen lanketa baten barruan, eh, eta berriro errepikatuko naiz, eragiekin partekatutako eh, erabakiak hartu, ez soilik onura izango duen eremuarentzako baizik baitare aurrikusita horrek eragingo dituen kalteak nola e, txikituko txikitzeko zein neurri hartu beharko genituzken mintzat. Mm -hmm. Eh, aparkaleko dizua sorioak eh, aipatu bituzu, eh, ez direla, gaur egun herrian eta honekin bukatzen dugu igor, e, kalixa e, zenbait aukera eman zituen, bentakoa ez ezik, biteriko aparkalekoa ebota minaterakoa. Mm -hmm. aski den edo edo ez, edo bueno, nola ikusten buzuten hori. Eh, nabarmena da, bueno... arteko, orain arteko berak dira, esan nahi dut. Bai, bai. Ondarribiko egoera e, trafikoari dagokionean eta, bueno, ez da berdina, azteko ez da berdina, e, udaldean, eduda eh, berritik, uda azken era arte, eta neguan daukaguna, eta ordan neurriak ba, egokitu behar dira, ba, eskaera desberdin hoietarako zalantzari gabe. Baino, bueno, esatea adibidez, biteri eskola aurreko orubea, belardi hori aparkalekua dela e, iraingarria da barkatu nere iritzizkoldo. E, iraingarria da izan ere belardi badelako hasteko eta e, belardiak dauzka aparkatzeko eremuak ez diren bezala belardiak behin euri egiten baldin badu e, bihurtzen dira pentsat oinezkoen e, joan etorrian eta ibilgailuen joan etorrian aritzeko. Hori ez da aparkaleku bat, hori ezin da alternatiba gisa erabili alternatiba gisa erabili nahi badugu, eta behin baino gehiagotan egondu da, e, bueno, bai eremu horretan aparkaleku, lurratzpiko aparkaleku bat egitearen eh, planteamendua, e, eremu hori bera, babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko den eremu bat dela gogoratu nahiko nuke berriro, eta, bueno, etxe babes ofizialeko etxe bizitza horiek egiten ziren bitartean, aparkaleku eremu erabili nahi izango balitz, aparkaleku eremu bezala jarri barko litzake. Hau da, berrea pixkat bota, edo zementua e, bota, edo e, espazio horretan egokitu kotxeak usteko. Ezin dena da, belardi batera bideratu e, berreunda irurogeita kotxe, eta denak lokatz tartian, ba, ni ibili izan izen bezala, adibidez, edo e, ondarribiko beste amaika e, pertsona ibili izan diren bezala lokatz tartian han e, inolako ez e, marrarik, ez markarik eta ez seinalerik ez dagoen eremu batean. Gauzak aurrez planteatu behar dira. Gauzak aurrez landu behar dira. E, alde egokiak eta alde desegokiak atera bartzaizkie proiektu ezberdinei. Ezin dena da e, norbaiten ez dakit, iritzi brillantea e, inorekin partekatu gabe aplikatu nahi izatea eta e, aurre lanketarik egin gabe egotea. Hori da egiteko moduak da bereziki e, salatu nahi ditugunak hautsanitz udaltaldetika. Mm. Ba, horrekin geratuko gara, argi dagoena da ba, e, obekuntza bat e, beharko e, litaikena eta etorkizuna gainera ba, e, horretara bideratua da oinezko eta bizikleta bai eta garraio publikoa ba nagusitzera, ba esan bezala hobekuntza bat beharko lukena ez da bai da e, ba sutsua bilakatu dela herrian eh, eta ekarriko duena. Igorren paran esker mila, guran izanagatik. Oso no, mila esker koldo eta nahi duzuen arte. Ondo izan. Berdin.